بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يوسف أنجم إن درس شرح شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام تأليف إمام الترمذي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته باب بسنهم باب بسنهم امام ترمذی رحمه الله و اسکن فسیح جنات میگوید باب ما جاء فی قدح رسول الله صلی الله عليه و باب ما جاء فی قدح رسول الله صلی الله علیه و سلم قدح ظرفه ما زرفه انواع داریم کاسه داریم بشقاب داریم حالا خصوصا اینجا مقصود کاسه هست اون ظرفی که درش رسول الله صلی الله علیه و سلم شیر یا آب میل می شیر یا آب میل می 195 مين حديث امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا الحسين بن الاسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح هرچند در اسنادش حسین بن اسود هست صدوق اشتباهاتش هم بسیاره ولی که اصل این حدیث در صحیح بخاریه اصل این حدیث در صحیح بخاری از عاصم احول که میگوید یعنی اون ظرفی که انس بهش نشون داده اینجا ثابت داریم اونجا عاصم داریم هر دوتا تابعیان هر دوتا هم از انس نقل میکنن که این روایت تقویت میشه با روایت بخاری در صحیح بخاری چنین اومده حالا میخونیم اون حدیثی که در صحیح بخاریه بعد میریم به این حدیثی که اینجا خوندیم از انس بن مالک که ثابت رحمه الله ازش نقل میکنه عاصم اینجا میگوید که رأیت قدح النبی صلی الله علیه و سلم عند انس بن مالک رضی الله عنه اون کاسه رسول الله صلی الله علیه و سلم که در شیر می نوشیدن نزد انس دیدم رضی الله عنه و کان قد انصدع فسلسله بفضه شکسته بود شکافی توش ایجاد شده بود که با نقره اون شیار اون شکاف را پر کرده بود تا اینکه اون سوراخ بسته بشه قال و قدح جيد عريض من نضار خودش داره میگه عاصم رحمه الله میگه که اون کاسه هم کاسه خوب و بزرگی بوده عریزم بوده از نوع چوب نظار نوع چوبی چوب مرغوبی بوده اون زمان قال قال انس رضی الله عنه لقد سقيت رسول الله صلی الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا چندین و چند بار از این ظرف برای میل نمودن رسول الله صلی الله علیه و از اون شیر یا آب استفاده کردم دادم بهش و رسول الله علیه و سلم ازش نوشیدند گفتیم قبلا هم یاد شد که صحابه رضوان الله علیه مجمعین حریص بودن بر حفظ آثار رسول الله صلی الله علیه و چه از عرقش چه از موش چه از اون ظرفی که الان اینجا داریم استفاده کردن برای تبرک مریضی اگر بود مثلا آب توش میریختن میدادن به مریض تا بنوشه و خوب بشه به خاطر اون آثار جای دهان رسول الله صلی الله علیه و بر روی اون ظرف از باب تبرک و گفتیم این خاص رسول الله علیه و السلام و برای کسی دیگر غیر از رسول الله علیه و السلام درست نیست اما حدیثی که داشتیم از امام ترمذی که اینجا نقل میکنه که ثابت رحمه الله میگوید اخرج الینا انس بن مالک رضی الله عنه قدح خشب انس بن مالک روزی برام بیرون آورد کاسه غلیظ از چوب قدح خشب غلیظا مضببه مضبب اینکه اون چوبه انگار قطعه بوده در لابلای اون آهن که باهاش میبافتن البته یعنی اون چوب را در اون آهن قرار میدادن مثل درهای قدیمی اگر دیده باشید چوب ها را مثلا با آهنی به همدیگر وصل میکردن ظرفشون هم همینطور چندین چوب این چوب سمیکی غلیزی با آهنی به همدیگر وصلش میکردن که اون درزهای چوب گرفته بشه و از همدیگر جدا نشه قدح خشب غلیظا غلیز بوده این سمیک بوده یعنی نازک نبوده مضببه که با آهنی بافته شده یا با آهنی به همدیگر اون چوب ها را چسبوندن مضببا به حدید اون چیزی که باش اون چوب رو به هم دیگه وصل کرده بودن چسبنده بودن آهم بود فقال یا ثابت انس رضی الله عنه ثابت میگه شاگردش هذا قدح رسول الله صلی الله علیه و سلم این ظرف این کاسه کاسه رسول الله علیه و سلم که در شیر یا آب می نوشیدن 196 مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال انبانا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن إن حديث در صحيح مسلمه صحيح بوزا حديث انس رضي الله عنه كدتس تابعين ازش نقل میکنن حميد وثابت انس رضي الله عنه میگوید لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله انواع نشيدني هارا با این کاسه به رسول الله صلی الله علیه وسلم تقدیم کردم یعنی انواع نوشیدنی را رسول الله صلی الله علیه وسلم از این ظرف که میبینید رسول الله صلی الله علیه وسلم از اون ظرف میل نمودن نوشیدن آب نبید که آب میوه هست حالا آب شیره انگور یا آب شیره خرما و عسل و همچنین شیر رسول الله صلی الله علیه وسلم از این ظرف نوشیدند معمولا قدیم حالا این نبیز از انگور درست میکردن از شیره انگور رسول الله صلی الله علیه سلم شیرینی رو دوست داشتن حالا میاد در احادیث ما بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم می نوشیدن از انواع اون حالا شیرینی هایی که حالا بوده چه از عسلش چه از حالا شیره انگور خصوصا اون دوشابی که از انگور یا از خرما می گرفتن و یا اگر میوه خوش میکردن و معمولا نبیز قدیما اینطوری بود مثلا میوه که خوش کرده بودن شب را میذاشتن تو آب و صبح از اون آب می نوشیدن از اون آب ای که خوش کرده بودن از اون آب ای که خوش کرده بودن و برخلاف اون چیزی که ها میگن مسکننده نیست نبیز آب میوه هست آب میوه حالا میوه با آبی قاطی شده یا آب میوه خوش شده تو آب گذاشتن هر نوع میوه ای که باها شربتی درست بکنن میشه نبیز به صلاح امروز خودمون شربت انواع شربت حالا هر نوع شربتی که میخواد باشه میخواد از انگور باشه یا میخواد از سیب باشه یا گلابی باشه هر نوع نوشیدنی از اون میوه ها سیومین باب باب ما جاء فی فاكهة رسول الله صلی الله عليه وسلم باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلی الله عليه وسلم اون چیزی که در مورد میوه هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مل نمودن اومده چه میوه هایی را دوست داشتن مل کردن الله جل و علا در قرآن از انواع میوه یاد میکنه از میوه هایی که گذاشته به عنوان یه خوشی در آخرت فیها فاکهت و نخل و رمان اینها انواع میوه هستن که در آخرت هم الله جل و علا گذاشته که ما در این دنیا میدونیم از شکلش ولی در آخرت الله میدونه الله هم جل و علا به عنوان یک نعمت داره یاد میکنه این نعمتی که انسان دوست داره میوه رو شما دوست دارید هر کدوم یک میوه را دوست دارید در آخرت از اون میوه ها بهتر و خوشتر هست ولی خب در این دنیا هم گذاشته الله جل و علا برای خوشی ما و رسول الله هم صلی الله خوشش می اومده از میوه خصوصا شیرینی میوه که شیرین باشه حالا چه میوه دوست داشتن میخوردن خواهیم داشت در این حدیثی که خواهیم خوند 197 مین حدیث. امام ترمذی رحمه الله ميقيات حدثنا اسماعیل بن موسی الفزاری قال حدثنا ابراهیم بن سعد عن ابیه عن عبد الله یعنی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب حديث البخاري مسلمه حدیث در بخاری مسلمه حدیث عبدالله بن مسعود هرگاه عبدالله دیدی در اسناد مقصود که عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم معمولا کانه به معنای معمولا میاد نه که همیشه معمولا چنین بوده رسول الله صلی الله علیه و سلم قفا خیار سبزه ولی نه خیار سبز کوچیکی که خودمون داریم که رنگش خیلی تیره هست نه از اون خیار سبزهای دراز و باریکی که سبز کم رنگه. حالا تو ده خدا آورده خیار کرکو که خود ده خدا هم میگه میگه مانند قصه هست یعنی همانند قصه خیار کرکو یا گفتی میشه چنبر ارمنی نوعی از انواع خیار سبزه حالا برخلاف که بعضی ها برداشت میکنن قصه که نوعی اون هشخط و طالبی و از اون نوع خیارات تو ذهنشون میاد نه مقصود از خصا همطور که ابن حجر هم میاره در فتح الباری منظور از این خیار اون خیار سبزه که داخلش هم سبز کمرنگه نه اون چیزی که در داخل زرده حالا هرچند که ما خربزه رو خواهیم داشت در احادیثی که خواهد اومد ولیکن اینجا مقصود نوعی از انواع خیار سبزه که رسول الله صلی الله علیه و سلم اون را با خرما میل می نمودن یک نوع مصلحیه برای خرما در بعضی از احادیث دیگر هم اومده که رسول الله علیه و سلم میفرمایند گرمای این را با خنکی این خنسا میکنن یا برعکسش سرمای این را یعنی خنکی این میوه را با گرمای این تعدیل میکنیم یعنی به عنوان یک مصلح چون خرما تبعش گرمه شاید معده رو اذیت بکنه رسول الله علیه و السلام به عنوان یک مصلح در کنار مثلا اون خیار خرما میخوردن اون خیار سبز و خواهیم داشتم در احادیث ما بعد که به تیخ هم اومده که به تیخ چی هم هست خواهیم گفت این در طب سنتی هم هست در طب سنتی هم وارده که بعضی از غذاها در کنارش به عنوان مصلح مثلا اگر سردی گرمی در کنارش میل بشه مثل ماست مثل همین خیار در کنارش یک مسلحی باشه که گر باشه چون خود اون سردی شاید معده رو اذیت بکنه مثلا عسل مثلا به عنوان یک گرمی یاد میشه یا بعضی میگن خنکی ولی خب بیشتر گرمیه معمولا اون چیزی که خصوصا شیرینیش زیاده حالا مثل خرما خرما کلا معروفه به عنوان یک گرمی در طب سنتی توصیه میشه اونهایی که ماهی میخورن زیاد خصوصا ماهیایی که طبعشون سرده حالا بعضی ماهی ها شاید طبعشون گرم باشه ولی خب بیشتر ماهی طبعش سرده و اون چیزهایی که طبیعتش سرده انسان هم سرد میکنه انسان رو مزاج میکنه انسان با سرد مزاج شدن هم از لحاظ قوت جسمی و جنسی ضعیف میشه و هم به انسان افسردگی میده مثلا میگن که خودکشی در ژاپن زیاده چرا چون مسلح در غذاهاشون ندارن گرمی ندارن همش ماهی میخورن در کنار اون ماهی دیگه خرما ندارن به خاطر همینه که در طب سنتی توصیه میشه انسان اگر مثلا یه چیز سردی خنکی خورد از اون غذاهایی که طبیعتش سرده مثل خیار مثل هندوانه مثل خصوصا اینایی که جز میوه هایی که سنگینن هم بر معده مثل هندوانه که قبضی هم هست در کنارش خرما میل بشه تا اینکه معده حالت سردی به خودش نگیره و این از هدی رسول الله صلی الله علیه و برداشت میشه خصوصا اینجا در این حدیث که رسول الله علیه و السلام همراه خیار خرما میل می صد 198 مین حدیث 198 مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب كان يأكل البطيخ بالرطب ابن قيم دار رزاد المعاد میگه میگه که انواع داره ولی هرچند که خیلی از احادیثی که در بحث بطیخ به عنوان اون چیزی که معروفه پیش خودمون هندوانه هست ابن قیم هم میاره که پوستش سبز رنگ حالا سبز کم رنگ داره سبز پر رنگ هم داره احادیثی که اومده صحیح نیست ولی خب این حدیثی که الان داشتیم حدیث صحیحی هست در بحث هندوانه البانی این حدیث رو تصحیح میکنه اینجا بطیخ اومده در احادیث بعدی که خواهد اومد خربوزه اومده اونجا خیار داشتیم اینها انواع میوه های سرده مثلا بطیخ معروف اون چیزی که شهرت داره به هندوانه گفته میشه که گفتم هندوانه طبیعتش سرده حالا هندوانه از داخل قرمز داریم بیشتر حالا داخلش زردم اومده آناناسی هم بهش گفته میشه ولی خب اون چیزی که مشهوره اون هندوانه در داخلش قرمزه و گفتم طبیعتش سرد و خنکه که رسول الله علیه الصلاه و السلام همراه اون هندوانه خرما میل میکردن 199 حديث امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت حميدا او قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن انس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب يجمع بين الخربز والرطب میگه دیدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خربز ربا رطب ميل ميكادا ميل نمودا خربزه انواع داریم مثل خربوزه مشهدی که از بیرون سبز از داخل هم سبز به اون خربوزه گفته میشه به شمام به هشخد به طالبی اینها همه از اصناف خربوزه هستن الله هرچند که بعضی جاها هم به عنوان خیار هم بهش اطلاق میکنن ولی خب حالا گفتم انواع. و اینجا به عنوان خربوزه یاد شده خربز که در اصطلاح عربیشه و میگن در فرهنگ لغت ها که اصل کلمه کلمه فارسی هست کلمه خربز دویستمین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطاب حديث درس محمد بن اسحاق توش هست عنعنه کرده و همچنین عبدالله بن یزید و محمد بن عبدالعزیز رملی که ضعیف و یا صدوقه ولی خب تقویت میشه با اون روایتی که ما قبل قبل داشتیم که رسول الله علیه و السلام اینجا مون عایشه میگه هندوانه را با رطب خوردن میل کردن هندوانه را با رطب و به عنوان یک مصلح گفتیم رسول الله علیه و السلام استفاده کردن که خنکی این با گرمای اون خنسا بشه 201 مین یکمین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا قتيبة بن سعید عن مالک بن أنس حا وحدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني ادعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر حديث در مسلمين مسلم این حدیث و اینجا با تا اسناد امام ترمزی رحمه الله نقل میکنه با دو تا اسناد که این حدیث گفتم صحیحه و ثابت از رسول الله علیه الصلاه و السلام از حدیث ابو هريره رضی الله عنه میگه مردم یعنی صحابه رسول الله علیه الصلاه و السلام زمانی که ثمره درختای خودشون را برداشت میکردن خصوصا بحث ثمر درخت نخله خرما و تبهاشونو رو برداشت میکردن قبل از اینکه برسه نارس بود اون میوه درخت نخلی که نارسه زرده ابتدای ثمره اون درخت نخل قبل از اینکه رسیده بشه نارسش میوردن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اینکه براشون دعا بکنه و اولین کسی که میل میکنه رسول الله علیه و سلام باشه جاء به الى رسول الله صلی الله علیه و سلم این ادب با رسول الله علیه و السلام از یه طرف بحث ادبشون کلا گفتم در دلخوشیشون به رسول الله علیه الصلاه و السلام دل رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش بکنن با این هدیهشون چون اونا صدقه نمی آوردن به عنوان هدیه می آوردن میدونستن که رسول الله علیه السلام صدقه بر نمیدارن به عنوان هدیه می آوردن و دوست داشتن قبل از اینکه خودشون میل بکنن اول رسول الله صلی الله علیه و السلام میل بکنن این حبشونه محبتشون به رسول الله علیه الصلاه و السلام قبل از اینکه خودشون بخورن میوردن نزد رسول الله علیه و السلام، رسول الله هم صلی الله علیه و السلام براشون دعا میکرد براشون دعا میکرد چنین دعا میکرد اللهم بارک لنا فی ثمارنا بالله در این ثمره درختایمون برامون برکت قرار بده این میوه ها پر خیر و برکت بشه حالا اینجا درسته نخله چون درختشون نخل بوده ولی این دعا انسان میتونه در حق هر درختی که کاشته این دعا را بکنه و از الله خیر و برکت اون درختای خودش بخواهه که الله جل و علا در اون میوه ها خیر و برکت قرار بده و همچنین حالا سید یا هر چیزی دیگر که برداشت میکنه از محصولات گندم جو این آداب ها یعنی انسان زمانی که از الله جل و علا خیر اون نعمت را میطلبه و الله را بیاد میاره الله هم بیاد اون بنده میشه من همیشه این مسئله رو یادآوری میکنم خصوصا امروز مثلا بحث بسم الله گفتم بود که ما قبلا در ابواب گذشته هم داشتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه میکنن انسان زمانی که در رو میبنده بسم الله بگه چنانچه در درس گذشته داشتیم یا سر غذا انسان بسم الله بگه لباس پوشیدن انسان بسم الله بگه لباس بیرون میاره بسم الله بگه دستشویی خلا میری بسم الله بگی اینها توصیه یا رسول الله علیه و السلام تو این توصیه ها رو بر سر چشم نذاشتی دیگه فردا نه گلایه بکنی من جن زده شدم خانمم جن زده شد چون خیلی جاها هست دعواها میشه توی خونه به خاطر چی به خاطر که شخص در خونه رو بسته بسم الله نگفته سر سفره هم همینطور بسم الله نگفته تو با گفتن بسم الله جنیان از تو فرار میکنن خب ما مثال داشتیم دیگه درس گذشته دختر بچه از اومده دست غذا بلند بکنه دستش رسول الله صلی الله علیه و میگیره بعد رسول الله صلی الله علیه و فرمودن چی این دست دست کی بود که گرفتم دست اون شیطانی که اینو آورده بود تا از این طریق بخوره با بدون بسم الله دست این دختر بچه بود با اون شیطان که میگه من دستشونو گرفتم بسم الله نگفتی شیطان میاد غذا تو میخوره شیطان میاد تو فکر میکنی داری میخوری خیر و برکت از اون غذات گرفته میشه و شیطان میاد شریک زندگی شریک کار شریک غذا خیلی از حالت ها گفتم جن زدگی داریم به خاطر همین بسم الله نگفتن به هنگام لباس در آوردن یا لباس پوشیدن میخواد لباس عوض بکنه بسم الله نمیگه دستشویی میره بسم الله نمیگه خب خودت مقصری جن اومده کمینت هم گرفته کی دستشویی میری حالا بسم الله میگی یا نمیگی میگه اللهم انی اعوذ من الخبث والخبائث یا و اینجا هم بحث دعا هست الله روزید کرده در مقابل اون اینچنین شکر الله را به جا بیار بگو اللهم بارک لنا فی ثمرنا در این ثمر الله خیر و برکت برامون قرار بده خب بعد از این رسول الله علیه و سلام همچنان به دعای خودشون ادامه میدن و بارک لنا فی مدینتنا در این مدینه چون اهل مدینه بودن سمره های نخل خودشون میوه های اون خرما ها را رتب ها را میوردن نزد رسول الله علیه و السلام برای اهل مدینه و برای اون هایی که در مدینه بود برای همشون دعا میکرد منظور از برکت در مدینه قرار بده در اون محصولی که برداشت میشه و بارک لنا فی صاعنا و فی مدنا در هر صاعی و هر مدی دو تا دست با هم دیگر از هر محصولی در مدینه بارلاها خیر و برکت قرار بده اللهم ان ابراهیم عبدك و ونبيك و و اینی عبدك و ابراهيم ابراهیم بندته محبوب درگاهته دوستش داری یعنی و پیغمبرت هم هست منم همینطور بندتم و پیغمبرتم و انه دعاک لمکه ابراهیم خلیل الرحمن برای مکه دعا که خیر و برکت درش بذاره الله جل و علا و اینی ادعوک للمدینه منم برای مدینه دعا میکنم بار الها به مثل ما دعاک به به همانند اون دعایی که ابراهیم خلیل الرحمن به مکه کردن ولی بیشتر از اون بمثل ما دعاك به لمکه و معه یعنی دو برابر مکه یعنی اون چیزی که خیر و برکت درش قرار میدی مضاعف کن بیشتر از اون چیزی که ابراهیم برای مکه خواستن برای اهل مدینه و برای اون محصولات مدینه ها مضاعفش کن از اون خیر و برکت در اون محصولات خب این دعا درش توسل به حال داعی هست توسل به حال داعی یک طرفش البته انواع توسل اینجا داریم از اون توسل های مشروع از اون توسل های مشروع توسل به حال داعی هست توسل به فعل الله هم جل و علا هست توسل به حال داعی رسول الله صلی الله علیه و میگه انی عبدک من بندتم مثل دعایی که موسی علیه السلام میکنه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فقیرم به درگاهت توسل چی به حال داعی من محتاجم به درگاهت اینجا هم رسول الله صلی الله علیه و میگه منم بندتم بار الها و پیغمبرتم هستم این توسل به حال دعایی هست و توسل به فعل الله جل و علا اونجایی که رسول الله صلی الله علیه و میگه ان ابراهیم عبدك و خلیلك و نبیك و انه دعاك لمکه ابراهیم خلیلته پیغمبرته بندته دعا کرد برای مکه منم یعنی همونطور که دعای ابراهیم رو استجابت کردی منم برای مدینه همچنان دعا و طلبی از تو دارم همچنانی که برای ابراهیم فعلت بود و اون خیر برکتی را در مکه قرار دادی منم همچون دعایی برای مدینه و اهل مدینه دارم برای محصولاتی که در مدینه هست این توسل به فعل اللهه توسل بفعل الله مثل همون صلواتی که ما داریم صلوات ابراهیم در نماز اللهم صل على محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل كما صليت على ابراهيم كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم همونطور که صلوات و درود فرستادی بر ابراهیم و آل ابراهیم چنان صلواتی را الله جل و علا ما بر محمد آل محمد از تو میخوایم این الله جل و علا خب الان اینجا گفتیم این دعا و وجه این دعا که درش گفتیم افتقار و نیازمندی به درگاه الهیه انسان اون حاجتش رو همچنان به درگاه الهی ابراز میکنه اون بندگی خودش این دعا همینه یعنی کل اون دعاها درش بندگی هست سپس راوی میگه قال ثم یدعو اصغر ولید رسول الله صلی الله علیه و وقتی که اون محصولات رو بهش میوردن کوچکترین بچه را صدا میزدن کوچکترین بچه چون بچه ها معمولا خوشحال میشن وقتی که حالا میوه ها میبینن که ثمر داده خصوصا هنوزم نرسیده مثل الان وقتی که کنار مثلا پیش خودمون ثمره درخت صدر که داریم خودمون اولین کسانی که شما میبینید روی اون درخت بالا میرن کیه بچهای کوچیک یا حتی همون درخت نخلش اینجا رسول الله صلی الله علیه و وقتی که میوه ها را می آوردن محصولات درخت نخل اول بچه ها را صدا میزد خصوصا یارا یراه فیعطیه ذلك الثمر بچه کوچکی که میدید دیگه از اون ثمره درخت نخل محصول درخت نخل میداد به اون بچه که دلش خوش باشه خب این لطف رسول الله صلی الله علیه و با بچه ها و تعاملش با اونها و حسن عشرتش حسن رفتارش خوبی تعاملش ایجاد محبت درشون نسبت به دین نسبت به خصوصا در تعاملشون و دیدشون نسبت به بزرگتر دویست و دومین حدیث دویست و دومین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا ابراهیم ابن المختار عن محمد بن اسحاق عن ابي عبيده ابن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به عنده فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه حديث زيفة حديث بعدها ضها من مزمون أنا مزيفة ديبيس السبومين حديث امام الترمذي رحمه الله ميقيات حدثني علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا وقالت ذهبا نعم زيفه مدار اسناد روی محمد ابن حمید رازی هست که ضعیفه و شیخش ابراهیم ابن المختار هم ضعیفه و محمد ابن اسحاق هم که مدلسه و ابو عبیده محمد ابن عمار هم که مقبوله چهار تا اشکال در اسناد مدارشون هر دو تا اسناد روی مجموعی از ضعفا هستن که قابلیت تحسین را ندارن قابلیت تحسین را ندارن اینجا ربیع دختر معوذ ابن عفرا رضی الله عنها میگوید بعثنی معاذ ابن عفراء امویش معاذ او را فرستاد با ظرفی مثل سینی با ظرفی از رتب و علیه اجر و علیه اجر جمع جرو به میوهای کوچک کوچک بهش میگن جرو از چی بوده من قثاء زغب قثاء زغب به اون خیار سبزهای کوچک گفته میشه خیار کوچک یعنی اون سینی هم رتب توش بود که رسول الله دوست داشتن و هم از اون خیار سبزهای کوچک که معمولا باش خیار شور درست میکنن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار سبز را دوست داشت فأتيته به من اومدم اون ظرف را اووردم نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم که درش خرما و خیار سبز بود و عنده قد قدمت عليه من البحرين فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوهراتی بود از طلا از بحرین براش آورده بودن که گفتیم منطقه بحرین منطقه امارات و قطر و اینا محسوب میشه نه بحرین الان به عنوان جزیره نه حتی قطر امارات اینا جزء بحرینه که مسلمه کذاب از این منطقه بود فمل یده منها فاعطانی دستاش رسول الله صلی الله علیه سلم از اون طلا پر میکنه میده بهش در مقابل اون میوه معقول نیست تقریبا یعنی میشه گفت که در مقابل این میوه کم بعد رسول الله علیه و سلم هم کلی طلا بهش بده یک دست پر طلا بهش بده متن بعدی هم همینطوره میگه که اومدم ربیع میگه رضی الله عنها میگه اومدم نزد رسول الله صلی الله علیه و ظرفی از رطب دستم بود از هم ثمره درخت نخل و اجر زغب و خیار نارس یعنی خیاری که کوچیک خورده ریزه هر چیزی کوچیکی بهش گفتیم میشه زغب اینجا چنانچه در حدیث قبلی داشتیم منظور از اجر همون جربه همون قثاب و خیار سبزه میگه فاعطانی ملء کفه حلیا یک کف دست پر طلا بهم میده از اون حلی مجوهرات او قالت ذهبا یا طلا سی و یکمین باب سی باب باب ما جاء فی صفت شراب رسول الله صلی الله عليه و سلم اون چیزی که در مورد نوشیدنی های رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده فی شراب شراب نوشیدنیه نه شراب مشروب خودمونه شراب نوشیدنی های رسول الله علیه و سلم چی میل نمودن از نوشیدنی ها دویست و چهارمین حدیث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد حدیث صحیحه هرچند که دنبالش امام ترمذی عیب ازش میگیره از این اسناد میگه زيفة مرسل ضعیفه یعنی چون در این اسناد ابن عیینه به طور مرفوع رواية كارده وأصل إن حديث مرسله قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ورواه عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة بقية رواة النوم برد عبد الله مبارك عبد الرزاق وإنا مرسل رواية كارده ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بقیه روات به طور مرسل روایت کردن یعنی عروه و عایشه را از اسناد حذفش کردن ولی اینجا ابن عیینه متصل روایت کرده آلبانی رحمه الله میگه شاهدی داره این روایت از غیر روایت امین عایشه از عبدالله بن عباس چون از دو تا طریق مختلف روایت شده از دو صحابی مختلف این روایت تقویت میشه یعنی اون روایتی که ابن عیینه داره به طور مرفوع تقویت میشه و اون روایت دیگری که به طور مرفوع از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده پس این حدیث صحیحه چنانچه البانی رحمه الله میگه امین عایشه و همچنین ابن عباس رضی الله عنهم اجمعین میگویند محبوب ترین نوشیدنی رسول الله صلی الله علیه و سلم کان احب الشراب الى رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب ترین نوشیدنی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود الحلو البارد اون اون نوشیدنی شیرین و خنک سرد نوشیدنی خنک و شیرین حالا بعضیا گفتن منظور از شیرینی این نبوده که منظور که شکرش زیاد باشه یا شیرین دهن باشه برای ما نه حتی اون آب زلالم محسوب میشه به عنوان شیرینی الله اعلم ظاهر قضیه حلو از حلابه میاد از اون شیرینی میاد حالا با عسل شیرین شده باشه یا همونطور که نبیز قبلا داشتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میل بودن چنانچه انس رضی الله عنه میگه یعنی از اون آب میوه که میوه خوش درش مثلا میذاشتن و بعد از آبش می نوشیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم اون نوشیدنی شیرین با خنک با خنک سرد یعنی دوست داشتن حالا بعضی از اونهایی که تو طب سنتی هن میگن که خنکی برای بدن خوب نیست بعضی ها میگن نه خوبه معمولا تو هند خصوصا تو جنوبش میگن که نه خونکی به معده خوب نیست و باید همه چیز آدم گرم میل بکنه ولی خب اینجا برخلاف اون چیزی که اونها ادعا دارن رسول الله صلی الله علیه و سلم خونک می نوشیدن و خونکی را دوست داشتن و خیلی از اون کسانی که تو طب سنتی هستن توصیه به خنکی میکنن برای معده خصوصا اینکه معده اسید ترشح میکنه برای هضم غذا و معده رو داغ میکنه به قول معروف و اون معده هم نیاز به سراحت داره نیاز به یه چیزی داره که خنکش بکنه و اینجا هم قاب خب نص حدیثه برای اینکه رسول الله علیه و السلام هم دوست داشتن از اون آب خنک آب سرد بانجومين حديث و آخرین حدیث امشبمون از کتاب شمائل امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن ابي حرمله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وخالد بن الوليد على ميمونه رضي الله عنهم اجمعين فجاءتنا باناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت به خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن قال أبو عيسى وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين وخالة يزيد بن الأصم واختلف الناس في رواية هذا الحديث على علي بن زيد بن جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة والصحيح عمر بن أبي حرملة إن حديث الباني در سلسله صحیح حدیث 2320 تصحیحش میکنه هرچند که در اسناد عمر بن ابي حرمله هست و همچنین علی بن زید یکیشون مجهول یکیشون هم ضعیفه ولی که خب حدیث اصلش در صحیح بخاریه حدیث اصلش در صحیح بخاری ولی خلاصه تر از این اسم ابن عباس نیومده حدیث سهل بن سعد رضی الله عنه میگه اوتی النبی صلی الله علیه و سلم بقدحین فشرب منه یک کاسه ای آوردن نزد رسول الله صلی الله علیه و شیری توش بود نوشیدن و عن یمینه غلام اصغر القوم دست راست رسول الله علیه و سلم بچه بود کوچکتر از همه والاشیاخ عن یساره اونایی که سنی ازشون رفته بود سمت چپش نشسته بودن سمت چپ رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودن فقال یا غلام اجازه میگیره از عبدالله بن عباس ای غلام حالا اینجا البته اومده غلام در حدیث قبلی داشته ابن عباس اتاذن لی ان اعطیه الاشیاخ اجازه میدی این کاسه بدم اول بزرگا بنوشن که از بزرگترن قال ما كنت لاؤثر بفضلی منك احدا يا رسول الله دوست ندارم جای آب دهنت بدم اول اونا بنوشن اول خودم جای دهنت بنوشم <laughs> فاعطاه اياه اول میده به عبدالله بن عباس که بنوشه ازش خب اینجا چند تا ادب داشتیم البته حدیث اونم خواهیم خون چند تا ادب داشتیم اول اینکه ظرف رو دادم به بزرگتر اول بزرگتر می رسول الله صلی الله علیه و آله نشسته ظرف آوردن اول به بزرگ مجلس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله که نشسته از سمت راست خودش شروع کرد از سمت راست خودش اون شخصی که نشسته از سمت راست خودش گفت که اجازه میدی اول سمت چپی ها بدم گفت که نه اول خودم بنوشم جای دهنت بعد بده از سمت چپی ها بعدا به اونها بده خب این اولویت چی میرسونه شروع کردن از دست راست اون شخصی که نشسته اما حدیث ابن عباس رضی الله عنهما میگوید من با خالد ابن ولید اومدیم نزد ام المؤمنین میمونه رضی الله عنها اومدیم به خونش خالمون بوده که امام ترمزی میگه خاله من و خاله خالد بن ولید بوده اومدیم پیش خالمون خالمون هم چی آورد کاسه ای از شیر فجاءتنا نبی من لبن یک کاسه شیر آورد فشرب رسول الله صلی الله علیه و سلم اول اینکه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشیدن از اون زر و انا علی یمینه و خالد علی شماله منم دست راست نشستم عبدالله بن عباس میگه و خالد بن ولید سمت چپش خیلی بزرگتره فقال لی الشربه لك اول تو باید بنوشی یعنی اول نوبت تو هست که سمت راست هم نشستی فان شئت اثرت بها خالدا اگر میتونی ایثار بکنی اول بدی خالد بنوشه خالد بن ولید اگر اجازه میدی اجازه ازش داره میگیره احترام حتی بچه است داره با احترام باش صحبت میکنه با ادب داره باش صحبت میکنه یعنی قبل از آداب نوشیدن آداب تعامل را باید یاد بگیریم حتی با بچه بعد ابن عباس رضی الله عنه میگه ما كنت لاؤثر على سورك احدا در آب دهنت جای دهنت کسی را در اون مسئله دیگه ایثار نمیکنم روش کسی را بر خودم ترجیح نمیدم در این مسئله نه اول خودم ثم قال رسول الله صلی الله علیه و من اطعمه الله طعامه هر کسی الله جل و علا روزیش کرد غذایی هر نوع غذایی میخواد اون غذا هم نوشیدنی هم باشه که اینجا اصل حدیث در مورد نوشیدنیه و اونم شیر که شیر یک نوع غذاست درسته که می نوشی ولی غذا هم هست در همون حال کلام میاد چرا است که خود رسول الله صلی الله علیه و در ادامه حدیث خواهند گفت خب کسی غذای میل نمود چنین بگه اللهم بارک لنا فی بارالله خیر و برکت برامون در اون غذا قرار بده و اطعمنا خیرا من و بهتر از اونم نصیب ما کننی یعنی بهتر از اون غذا روزی مون کن و من سقاه الله لبنا کسی که الله جل و علا شیری را نصیبش کرده که بنوشه حالا مزیت شیر رو میگه رسول الله صلی الله علیه و شیر رو دوست داشتن و توصیه به هم میکردن چرا حالا میاد در گفتم در ادامه حدیث فلیقل شیری نوشیدید بگید اللهم بارک لنا فیه و زدنا من بار الله برکت در این شیر برامون قرار بده و افزوده بر اینم به ما بده یعنی اضافه بر این بیشتر از اینم به ما بده از اون شیر اونجا بهتر از اون اینجا بیشتر از اون بیشتر از اونی که نوشیدیم اما در تعام و غذا غذای دیگر چی؟ بهتر از این نصیب اون کن ولی شیر دیگه چیزی بهتر از اون نیست که تو بهتر از شیر بطلبی چرا بهتر از شیر نیست چون رسول الله صلی الله علیه و فرمودن در حدیث ثم قال قال رسول الله صلی الله علیه و لیس شیء یجزئ مکان الطعام والشراب غیر اللبن هیچ چیزی نیست که جای خوراکی و نوشیدنی را بگیره بجز شیر یعنی شیر جای نوشیدنی و جای خوراک هر دوتا را برات میگیرن هم نوشیدنیه و هم غذاست هم تو را سیراب میکنه هم تو را سیر میکنه این مزیت فقط در شیرک هم غذاست هم نوشیدنی خب این توصیه رسول الله صلی الله علیه و هم از فعلش میشه برداشت کرد که شیر رو دوست داشته و هم از توصیه قولیش گفتاریش هم با نصیحتش به ما از این حدیث میشه برداشت کرد هرچند که الان اینجا مثلا ما در این باب احادیث دیگری هم داریم به همین قدر امام ترمذی رحمه الله اکتفا میکنن رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا بحث نوشیدنی ها بود قبلا هم داشتیم بعضی بحث خوراک ها بود که رسول الله صلی الله علیه و دوست داشتن و ما قبل که داشتیم بحث میوه‌جاتی که رسول الله علیه و سلم دوست داشتن اینها توصیه های رسول الله علیه و سلام و این توصیه حالا خصوصا اینجا شیر داشتیم و اونجا هم از فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم انواع میوه‌جات از خرما داشتیم و از هندوانه و اینها رسول الله علیه و السلام اون چیزی که به خیر ما هست ما را توصیه کرده مثلا اونجا علی بن ابی طالب میخواد خرما بخوره منعش میکنه میخواد خرما بخوره منعش میکنه ولی وقتی که بحث نان میشه گندم میشه بهش اجازه میده میگه تو تازه از مریضی خوب شدی خب اینا همه آدابه اینا همه نوع تعامل حالا گفتم حالا مریض یه طرف سالم یه طرف حتی اون سالم اون خرما رو میخواد بخوره در کنارش نیاز به اون مصلح داره یه چیز دیگه باش بخوره که اون گرمیش بهش آسیب نزنه هرچند که خرما رسول الله صلی الله علیه و بهش توصیه میکنن یعنی توصیه میکنن که در هر منزلی باشه خونه که درش خرما نیست اون خونه گرسنه چون غذای کامله خرما ولی که همون خرما تو اگر میتونی در کنارش یک مصلحی بذار یک چیزی که اون گرمای خرما رو برات از بین ببره یا کم و کمترش بکنه برات تا آسیب به به معدت و به تن و جانت وارد نشه خصوصا گفتم در اون پرانتز خصوصا برای بیمار اصرار نکنید که از خرما بخوره چون رسول الله صلی الله علیه و علی بن ابی طالب را من میکنه سبحانك اللهم بحمدك سبحان الله بحمده صلی الله علی محمد و علی محمد